Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang melangkah ke materi yang ke-16 yang kita berjudul tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kudwah dan juga contoh kita dalam segala hal. Dan beliaulah yang membawa risalah, membawa agama Islam ini kepada kita. Dan tentunya kita harus menjadikannya sebagai panutan contoh. Dalam segala hal kita katakan tadi, terkhusus dalam materi kita ini adalah dalam mempraktekkan ataupun bagaimana kita ataupun cara kita solat. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama perlu kita perhatikan sebelum kita salat. Syarat-syaratnya harus sempurna. Sebagaimana kita katakan pada pertemuan sebelumnya, syarat-syarat salat itu harus kita sempurnakan terlebih dahulu. Ya, tentunya sebagai contoh masuk waktu salat. Itu harus kita perhatikan. Masuk dulu waktu salat, umpama salat zuhur, kemudian kita salat. Jangan kita sholat dulu sebelum masuk waktunya. Ini harus kita perhatikan sebelum kita sholat. Baiklah sahabat Akadim Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika semua syaratnya sudah sempurna, kita sudah menghadap kiblat, sudah menutup aurat, dan sudah masuk waktu sholat, dan kita sudah bersuci dari hadas kecil dan juga hadas besar, dan juga syarat-syarat yang lain, kemudian kita uh, berangkat ke masjid bagi laki-laki umpamanya solat berjamaah. Kemudian kita berniat di dalam hati. Ini yang perlu kita lakukan pernah. Berniat di dalam hati. Dalam solat itu tidak ada niat yang dilafazkan. Inilah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Rasulullah tidak pernah melafazkan niat. Begitu juga para sahabat, para tabi'in tidak melafazkan niat. Niat itu tempatnya mahalluhu fil qalb. Tempatnya adalah di hati kita. Kemudian ketika kita sudah berniat di dalam buku panduan kita ini yang menjadi nanti kurikulum bagi sahabat Akademi Nur di sini tidak tahu apakah kesalahan dari penulis beliau mengatakan di sini niat merupakan syarat sah salat. Kita katakan sebelumnya atau muallif menyebutkan di dalam buku ini niat itu merupakan rukun salat. Kemudian di pelajaran 16 beliau mengatakan uh, niat merupakan syarat sahnya solat. Yang benar adalah niat itu merupakan rukun solat. Rukun solat. Kemudian kita berniat. Kemudian kita menghadap kiblat berdiri bagi orang yang sanggup. Jika kita sehat, kita berdiri. Ini kita berbicara solat wajib. Kemudian kita berdiri. Setelah berdiri kita mengucapkan berdiri sempurna kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar. Bisa kita buat di sejajar dengan dada. Ini semua rapat seperti ini menghadap kiblat. Sejajar dengan dada atau dengan telinga. Ini, tapi tidak harus begini kita takbirnya, tidak. Cukup kita kira-kira kalau dia atau jika dia sudah sejajar dengan telinga kita, ini dengan telinga itu sudah cukup. Tidak harus kita kenakan kemari. Karena sebagian orang berlebih-lebihan dalam hal ini. atau bahkan ditakbirkan seperti ini. Jadi tangannya tidak menghadap kiblat. Yang benar tangan kita ini rapat dan harus menghadap kiblat. Kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar, mengangkat tangan sekalian bertakbir. Allahu Akbar seperti itu. Kemudian meletakkan tangan kita ini di dada. Bisa juga di sini. Yang jelas para ulama mengatakan di atas pusat sampai dada. Tapi yang lebih abdol di daerah dada kita. Karena itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita takbir dan sudah meletakkan tangan kita, tangan kiri di bawah, boleh kita melakukan seperti ini, tangan kanan di atas tangan kiri seperti ini ataupun kita ujung ini tangan kita kemari ke ujung sini kita gini kan. Kita genggam. Boleh juga seperti ini. Kemudian kita membaca uh, al-iftitah. Ini sigohnya atau bentuknya sangat banyak. Baik kita membaca Allahumma ba'id baini sampai habis ataupun Allahu akbar kabira atau wajah tu wajahiyah ataupun Allahu akbar kabira itu banyak. Uh, bentuk doa iftitah ini bisa kita temukan dalam sifat solat Nabi yang sudah banyak ditulis para ulama seperti Syekh bin Bas ataupun Syekh Albani mereka sudah menulis ini semua dalam buku sifat solat Nabi mereka. Kemudian setelah kita membaca iftidah, terserah kita mau baca yang mana dan yang lebih abdul kita selang-seling kadang baca Allahumma ba'id kemudian pada solat yang lain kita baca Allahum atau wajah tu wajahia kemudian pada solat yang lain kita baca Allahu akbar kabiro dan juga uh, doa iftitah yang lain kemudian kita membaca surah al-fatihah itu jelas karena Rasulullah mengatakan la solata liman la yaqra uh, bi fatihatil kitab liman lam yaqra bi fatihatil kitab atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dianggap atau tidaklah sah solat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kita membaca surah Al-Fatihah sampai habis. Kemudian kita juga mengucapkan amin. Uh, baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, uh, perlu kita ketahui uh, sebelum kita membaca Al-Fatihah tadi kita disunnahkan juga membaca at-ta'awud. Dan membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim atau a'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Kemudian kita membaca bismillah secara sir atau tidak jahar terkhusus bagi imam dalam solat-solat zahar seperti maghrib, isya dan juga subuh. E, imamnya itu harus membaca e, bismillah dengan secara sir. Kemudian dijaharkan ketika alamin sampai waladdallin kemudian mengucapkan amin kemudian setelah kita membaca al-fatihah kita membaca ayat-ayat atau surah-surah yang mudah bagi kita ah, setelah membaca surah tadi diam sebentar kemudian takbir untuk ruku' takbir untuk ruku. Takbir tadi kita katakan baik sejajar dengan dada, ini semua hadap kiblat lurus. Tangan kita ini semua apa rapat lurus menghadap kiblat atau sejajar dengan telinga seperti ini. Sejajar dengan telinga. Kemudian kita ruku. Allahu Akbar. Membaca ruku memungkukan seluruh badan kita. Nanti kalau buku ini sudah disertai dengan uh, foto bagaimana cara cara, cara uh, rukuk yang benar uh, dan nanti bisa dilihat kepada buku tersebut yaitu ruku kita meletakkan kedua tangan kita ini di lutut dan disunnahkan juga bagi kita ini tangannya di di jarang-jarangkan seperti ini dibuat berjarak tidak dirapatkan ketika kita memegang uh, lutut kita dibuat berjarak tangannya seperti ini kemudian punggung kita ini rata bersama kepala kepala tidak turun kali ataupun kepala tidak naik kali dia rata dengan punggung. Sehingga kalau diletakkan air, airnya tidak mengalir. Ini sebagai percontohan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita membaca subhana rabbiyal azim yang wajib sekali. Kemudian setelahnya sekali eh, maksudnya dua kali, tiga kali setelahnya itu merupakan sunnah qauliyah. Jadi sigohnya juga banyak dalam ruku' ini. Jadi bisa kita kembali ke sifat solat Nabi dan cara solat Nabi yang khusus ditulis para ulama tentang itu. Jadi bisa kita baca Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi atau Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warroh. Jenisnya banyak. Setelah itu, setelah kita baca, kemudian kita bangkit dari ruku. Kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Ini bagi imam dalam solat berjamaah dan juga bagi seseorang yang solat sendirian. Bagaimana dengan makmum yang solat berjamaah boleh juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah akan tetapi lebih abdal bagi mereka mengucapkan Rabbana walakal hamd. Nah, ha, ini bacaan uh, ketika kita bangkit dari ruku. Kemudian kita membaca Ah, bacaan-bacaan yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Rabbana wa lakal as-samawati wa mil al-ard wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Itu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita membaca bacaan-bacaan yang tidak tadi kita takbir kita kemudian sujud sujud eh, dan tidak perlu bagi kita mengangkat tangan ketika mau sujud tidak perlu bagi kita mengangkat tangan seperti ini tidak tidak perlu kemudian kita langsung sujud ke tujuh anggota tubuh kita katakan tujuh anggota tubuh yaitu dahi kita jelas ujung hidung hidung kita juga harus kena kemudian kedua telapak tangan kedua lutut dan kedua ujung kaki menempel ke tempat sujud ini yang kita katakan tadi tujuh anggota tubuh sujud tadi. Hendaknya dilakukan sambil membaca. Itu ketika sujud kita ada yang wajib solat, yaitu membaca zikir yang sudah ditetapkan tadi, yaitu Subhana Rabbiyal A'la. Yang wajib sekali, kemudian dua kali atau e, tiga kali, itu merupakan sunnah kauliah dalam solat. Dan juga bentuknya banyak bacaan ketika kita sujud Ini. Bisa juga kita baca subuhun kudus subul malaikati warruh. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sunnah eh, ketika kita sujud itu juga kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena posisi kita sujud itu merupakan posisi terdekat kita dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita selesai membaca zikir tadi, yaitu subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau eh, zikir-zikir uh, yang ada ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa ketika sujud. Allahumma ya al qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ini senantiasa harus kita baca ketika kita sujud karena hidayah dan juga keistiqamahan itu dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk yang lemah, sulit bagi kita istiqamah. Jadi, kita harus meminta ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sujud kita duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud sambil menekuk kaki kanan dan duduk di atas kaki kiri. Ah, ini namanya duduk iftirash. Menekuk kaki kanan dan menduduki kaki kiri. Sambil menempatkan kedua tangan di atas paha. Kedua tangan kita kita letakkan di atas paha. Ataupun di atas lutut. Itu boleh. Kemudian membaca boleh Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Atau ada sigoh bentuk yang lain bacaan yang lain Rabbi fili warhamni wazaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni ataupun zikir-zikir yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah ini kita bertak berkembali kemudian sujud sebagaimana sujud sebelumnya tujuh anggota tubuh lagi yang kita katakan tadi dan membaca membaca zikir-zikir yang sudah kita sebutkan tadi kemudian setelah sujud bangkit ke rakaat kedua dan disunnahkan kita mengangkat tangan. Kemudian kita melangkah ke rakaat kedua, bangkit dari sujud dan berdiri. Bangkit dari sujud dan berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua. Yaitu kita lakukan dengan hal yang sama sebagaimana kita sebutkan tadi. Kita baca bismillah dulu dengan sir kemudian Al-Fatihah, kemudian baca surah, setelah kita baca surah berhenti sebentar, kemudian takbir untuk ruku, kemudian baca zikir ruku, kemudian bangkit lagi untuk i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kemudian baca zikir i'tidal, kemudian takbir lagi dan tidak disunnahkan mengangkat tangan ketika sujud, kemudian Allahu akbar sujud, baca zikir sujud dan memperbanyak doa, kemudian bangkit lagi dari sujud, duduk di antara dua sujud, bentuknya seperti yang kita katakan tadi, membentangkan uh, mendirikan kaki kanan, menduduki kaki kiri. Kemudian tasyahud awal. Duduk tasyahud. Jika solatnya dua rakaat, ini menjadi tasyahud akhir. Uh, setelah sujud yang kedua pada rakaat kedua kemudian mengambil posisi duduk untuk tahiyat pertama dengan posisi duduk seperti duduk di antara dua sujud. Kemudian kita membaca jelas. At-tahiyatu lillah wa salawat wa tayyibat. Assalamualaikum alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu wa ala ibadillahi salihin. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita baca. Ini pada rakaat uh, kedua. Dan boleh juga kita sambung salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun itu pada tasahud awal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 Selain tasyahud, pandangan kita ke tempat sujud. Ha. Dan kita berdoa, kita minta segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika memang tidak mau berdoa tidak masalah. Kemudian naik ke kerokaat ketiga. Dan kita mengikuti gerakan sebagaimana gerakan sebelum yang kita sebutkan. Pada rokaat kedua jelas. Kita baca bismillah tetap. Sir. Kemudian membaca surah Al-Fatihah bagi imam pada so, rokaat eh, solat rakaat ketiga juga sir. Nah, kemudian setelah Al-Fatihah boleh juga kita baca ayat e, yang singkat atau yang mudah bagi kita atau boleh juga kita tidak baca. Tapi seringnya kita harus meninggalkan bacaan pada rakaat ketiga dan juga rakaat keempat. Kemudian setelah baca Fatihah diam sebentar, kemudian takbir untuk ruku dan kita lakukan sebagaimana kita lakukan pada rakaat-rakaat sebelumnya. Sampai naik lagi rakaat keempat sampai nanti tasyahud as-sani yaitu duduk tasyahud akhir yang kedua. Setelah sujud kedua maksudnya setelah sujud kedua pada rokaat terakhir hendaknya dia duduk dan membaca tahiyat seperti di atas dan selanjutnya membaca solawat. Uh, maksudnya uh, jelas kita sebutkan tadi at-tahiyat ah, tadi kita baca at-tahiyat jelas kita bacakan tadi dalam tasahud awal kita baca at-tahiyat attahiyatulillah wa salawatu wa taibat Assalamualaikum, ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kemudian kita tambah dengan uh, apa tadi namanya uh, salawat sebagaimana dibolehkan juga menambah pada Atas Sahut yang pertama tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Boleh juga seperti ini. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian setelah ini uh, sangat dianjurkan kepada kita membaca zikir seperti Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik dan juga berlindung dari empat hal Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabri wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setelah itu kita berdoa dengan doa yang sangat banyak. Terserah doa apa saja yang mau kita uh, bacakan. Mau dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa Indonesia karena merupakan uh, di akhir solat sebelum kita salam itu merupakan mazinna atau tempat di Eh, kabulkan atau diistijabahnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memiliki hajat yang betul-betul kita inginkan, maka kita harus uh, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum salam. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyelesaikan uh, tahiyat dan juga doa kita kemudian kita bersalam dua kali kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi ke arah kanan kemudian kemudian juga assalamualaikum warahmatullahi ke arah kiri dan setelah itu dibolehkanlah bagi kita apa yang dilarang bagi kita ketika salat karena Rasulullah mengatakan miftahus salat tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala eh, ini merupakan praktek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang yang beribadah terkhusus salat yang kita pelajari pada hari ini ini adalah contoh yang harus kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akan kita tambah eh, bahwasanya sebelum salam itu kita kuatkan kembali kita perbanyak doa. Terkhusus berlindung dari empat hal yang tadi sebagian ulama mengatakan itu wajib salat jika tinggal wajib ditutupi atau ditempeli dengan sujud sahwi. Ini harus betul-betul kita praktekkan. Jadi sebelum salam kita ulangi tadi, kita membaca uh, bacaan tahiyat juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berlindung dari empat hal tadi berlindung Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam ya Allah aku berlindung kepadamu dari adab jahannam kunya api neraka wa min adzabil qabr dan juga adab kubur wa min fitnatil mahya wal mamat dan juga fitnah hidup dan juga kematian maksudnya wa min fitnatil masih dajjal dan fitnah ad-dajjal empat hal kemudian juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibantu agar senantiasa berzikir bersyukur dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita minta atau kita berdoa dengan doa-doa yang kita inginkan. Kemudian kita ucapkan sebagaimana kita katakan tadi bersalam dua dua kali. Sebagian ulama mengatakan dua salam ini merupakan uh, rukun solat dan sebagian ulama mengatakan cukup dengan satu salam. Akan tetapi Allah wa alam pendapat yang kuat dalam hal ini adalah kita harus uh, bersalam ketika solat dua kali salam dan kita tidak boleh mendahului imam dalam hal ini. Ini banyak kita temui para kaum muslimin, imam baru salam sekali dia sudah salam. Apa yang dilakukan makmum? Ketika imam salam sekali, kita tunggu. Apakah imam tersebut salam sekali? Atau memang dua kali? Karena dalam hal ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Kita tunggu. Jika imam memang uh, salamnya sekali, tidak masalah kita salam setelah itu. Akan tapi bagi makmum dia harus memiliki ilmu tentang ini. Jika dia mendahului imam untuk salam, maka solatnya bisa batal. Jadi Ketika Imam Salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi maka di situ baru kemudian kita salam bagi makmum. Dan juga saya sarankan kepada para imam agar senantiasa dia bersalam, dia tidak memberikan jeda yang panjang. Ada sebagian imam Assalamualaikum warahmatullahi lama kemudian dia salam yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi ini tidak benar yang benar yang mm, sesuai dengan sunnah Rasulullah adalah salam dia tidak memiliki jeda yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimudahkan menuntut ilmu agama mengamalkannya dan juga mendakwahkannya dan tentunya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala surga firdausil a'la aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh